63 skirsnis. Kestutis irgi buvo susigiminiavęs su Vidmantais Butrimais, o Vytautas didysis su Sudimantais. Tačiau tai buvo izoliuotosios ankstyvosios monarchijos ryties kunigaikščių, o ne Habsburgų varžovų tuometinių galingiausių regiono monarchų santuoka – Zigmantas Augustas metė iššūkį visiems radvilų varžovams Lietuvoje, visai Lenkijai, visai jogailaičių dinastiniai politikai, kurios centre stovėjo visa gali bona. Ir jis, radvilus, laikė sutuoktuves paslaptyje. Bet tokie dalykai negalėjo nepasklisti. Lietuvos kronikų viduriniosios redakcijos nuorašų pratesimuose atsirado pasakojimas apie Zigmanto Augusto santuoką su Barbūra Radvilaitė. Kronikininkas rašė apie jo slaptumą ir kartu apie greta didžiojo kunigaikščio rūmų skleidžiamus paskvilius. Jis nieko nenurodė, kas kaltintų Radvilas, prasitarus apie šią paslaptį, bet ir niekas negalėjo paneigti, kad jiems apsimokėjo šio įvykio nepaversti paslaptimi. Atstumas tarp Vilniaus ir Krokovo sostų bei akivaizdžiai paliekančius Zigmantą senąjį jėgos veikė Radvilų ir padaryto jų sąjungininkų Zigmanto Augusto naudai. Tėvas spėjo sužinoti apie sūnaus žingsnį, kuris jį labai sukreitė. Jis kategoriškai atsisakė pripažinti šią santuoką. Lietuvos ir Lenkijos dignitorius užgriuvo šį sprendimą nusakantys laiškai, bet visą tai jau nedaug ką telėmė. Zigmantui Augustui besiruošiant barborą iškilmingai įvesdinti į didžiųjų Lietuvos kunigaikščių sostą, 1548 metais balandžio 8 dieną iš Krokovos atėjo žinia. Balandžio 1 dieną Zigmantas Senasis mirė. Lietuvoje ši žinia reiškia besąlygišką Zigmanto antrojo Augusto ir Advilų pergalę. Lenkijoje naujojo valdovų laukė sunki kova. Bet joje Lenkų diduomeniai buvo jau tik Bonos sąjungininkas, o ne įrankis. Labiausiai Bona pralaimėjo konfliktuodama su sūnumi tokioje srityje, kurioje jis negailėjo energijos. Čia iš savo vaiko ir paveikslo asmenyje susidūrė su savimi pačia. Bonos hegemonija Lietuvoje žlugo. Barboros karūnavimo Lenkijos karalienė tema virto radvilų politikus išeimų į tarptautinę erdvę klausimų. 1548 metų pradžioje Mikalojus Juodasis vedė Elžbietą Šidlovetskytę, tuo ne tik susigiminiuodamas su galinga Lenkų giminė, bet ir tapdamas garsaus Lenkų Etmono Jono Tarnovskio svainiu. Tų pačių metų balandžio pradžioje sukomplektuotų didžiosios kunigaikštienės dvaro pirmųjų damų vietas – užėmė Jono Tarnovskio uošvė Šlildoveckienė ir Poleneco Kaštelionienė Slupeckienė, Vachmistro Liublino Kaštelionas Stanislovas Macejovskis. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio aplinka, kurioje daugiausia svėrė radvilų žodis, tuo tarpu tapo Lenkų diduomenės dalies karjeros lauku. Dar 1547 metais Mikalojus Radvila Juodasis nuvežė į vieną gražinamą 30 tūkstančių auksinų vėliaunės didžiosios kunigaikštienės ir karalienės Elžbietos kraičio dalį. Misija buvo sėkminga ne tik Zigmantui Augustui, bet ir jos vykdytojui. Imperatorius pakėlė Dubingių Radvilas šventosios Romos imperijos kunigaikščiais. Radvilų herbu tapo viengalvis juodasis serelis su horodlinių trimitų skydu ant krūtinės. Naudodamiesi Zigmanto Augusto malonėmis, Radvilo žinoma nepamiršo savęs didysis kunigaikštis finansavo jų rūmų Vilniuje statybą, tačiau visą savo karjerą jie tradiciškai siejo su Lietuvos valstybingumu, puikiai suprasdami, kad tai vienintelė tikra jų atrama varžanti su Lenkų diduomenė. Zigmanto Augusto kova dėl Barboros vainikavimo karalienė kartu buvo ir karaliaus kova su šia diduomenė. Kova jo gailaitis laimėjo ir Bona tapusi jo priešų galutinai prarado ir valdžią ir sūnų. 1500 51 metais mirtis Zigmantui Augustui išplėšė Barborą ir tai sužeidė jį visam gyvenimui. Barboros karstą valdovas atlydėjo į Vilnių, išpildydamas jos paskutinį norą. Katedros rūsiuose atgulė abi Zigmanto Augusto žmonos greta Algirdo, Kestučio sūnų ir Zigmanto Augusto dėdės Aleksandro antrojų. Radvilos prarado juos siejusiai su valdovu giminystės ryšį, tačiau jis pastarajam apsigyvenus Lenkijoje nedaug te būtų padėjęs. O Lietuvoje jie jau buvo pakankamai įsitvirtinę ir užmesgę tarptautinius ryšius. Valdovui gyvenant Krokuvoje, jie čia buvo pirmieji žmonės savo hegemoniją įtvirtinę dar patvariau už vėliau nei Albertą Goštautą – Mikalojus Radvila Juodasis 1550 metais tapo kancleriu, o 1551 metais Vilniaus vaivada. Mikalojus Radvila Rudasis 1553 metais lauko etmonu. Įskyrus pirmuosius devynerius Aleksandro valdymo metus 1492-1501 ponų taryba jau šimtą metų valdė didžiąją Lietuvos kunigaikštyje valdovui tik retkarčiais atvykstant į šalį. Toks politinių institucijų įsidėstymas 15 amžiaus viduryje užklupo Lietuvą tam dar ne visiškai subrendusią ir įvykiai lėmė jos brendimą, o ne jis įvykius. Pono oligarchija pasinaudojo šitokią situaciją, bet tokiomis sąlygomis vyravo būtinis ir socialinis, o ne politinis išnaudojimas. Lemiami XVI amžiaus pirmojo dešimtmečio išbandymai vis dėlto parodė toli pažengusią Lietuvos diduomenės politinę brandą ir keliolika Alberto Goštauto hegemonijos metų žymėjo jau negrįžtamą šio proceso kryptį. Mikalojų Radvilų juodojo ir rudojo išeimas į avansceną rodė, kad elitinių šeimų hegemonai tapo valstybės politinio gyvenimo lėmėjais. Įsiskyrus privačioms didžiojo kunigaikščio žemėms, sukoncentruoti urėdaišių hegemonų rankose tapo svarbiausių šalies valdymų svertų. Tai vyko tuo metu, kai plačiausio luominio atstovavimo institucijoje Seime pradėjo ryškėti visos bajorijos interesus atitinka siekiai. F. Eilinių bajorų socialinių siekių veiksnių atsiradimas – Jei Lietuvos ponų siekia iki bendros politinės krypties galutinai subrendo 16 amžiaus 3-4 dešimtmetį, tai būtiniai ir socialiniai bajorų tikslai pradėjo Seimuose ryškėti tik 5 dešimtmetį. Tai lėmė bajorų luomo kaip teisiniais terpiai susiklaustymas. Zigmanto Augusto 1547 metų šalies privilegija apibendrintai išvardėjo luominės bajorijos teisės bajorų siekiai ėmė reikštis Seimų prašymais didžiajam kunigaikščiui. Penktą dešimtmetį 1544 ir 1547 metais Seimuose šie prašymai vos pradėjo peržengti būtines ribas. Prašyta nebausti be teismų, neleisti liudyti valstiečiams bajorų bylose su didžiojo kunigaikščio dvarų laikytojais, bylose su miestiečiais, vadovautis Lietuvos statutu, priversti miestiečius iš jų turimų dvarų atlikti karo tarnybą, neduoti urėdų svetim šalims. Tai garantavo ir pirmasis Lietuvos statutas, bet šie jo straipsniai ne visuomet veikė. Pavieniai bajūrų pagėdavimai kažkiek leido išryškėti ir bendresniam teisiniam požiūriui. Prašyta nešaukti į dvasinį teismą pasaulietiniais reikalais, neteikti dvasininkams urėdų, neleisti jiems būti teisėjų pagalbininkais – 1544 metais buvau iškelta dešimties žmonių komisijos Lietuvos statutui taisyti idėja. Pasiekta šalies teisinė kultūra leido koncentruotis būtent ties teisiniais klausimais. Už viso to pradėjo ryškėti polimas prieš teisinės diduomenės privilegijas. Reikalauta, kad teisėjai, didikai administratoriai būtų savo vietose, kad teismų knygos nebūtų išvežamos iš pavietų – ir jau akivaizdžiai bajorijos samonėjimas atsiskleidė, prašant renkamų teisėjų. Pavyzdžių buvo pateikiama Palenkijai. Didysis kunigaikštis ir už jau stovinti paunų taryba šios reikalavimus atmetė, tačiau iš pažiūros teigiamais atsakymais pridengė nenorą, ką nors spręsti. Statuto pataisomis buvo atidėtas apmokamų žvalgūnų, teisėjų siunčiamų bylaus aplinkybių apžiūrėti išlaikymas – Bajorų reikalavimai nesudarė vieningos sistemos, jie skendo būtinėse smulkmenose. Raštinių kainininkai, siekimas uždrausti samdyti prokuratorius advokatus. Įsakmiau buvo išteikšti, tik tai karo tarnybai skirti pageidavimai. 1544 metais prašyta aštuonerius metus iš naujo nesurašinėti bajorų dvarų, atlikti tarnybą iš didžiajam kunigaišių atitekusių ir bažnytinių žemių. Bajorams 1544 metais pavyko sumažinti vieno raitelio išrengimo normą nuo 8 iki 10 turimų valstiečių tarnybų. Iš to sekė ir platesni reikalavimai. Nešaukti karan be Seimo nutarimo, sidabriniais nerengti įsirengiant į karą. Didysis kunigaikštė žinoma su tuo nesutiko. Zigmantą Augustą supykdė prašymas nestatyti muitinių bajūrų dvaruose, noras pavesti Seimui monetų kalimų ir sidabrinės panaudojimo priežiūrą. Kylanti luominė bajūrų savimonė, kreipiama visų pirma buitinių interesų, atsisuko prieš miestiečius. Penkto dešimtmečio Seimuose reikalauta kainininkų miesto amatininkams sutvarkytų matų. Bajorija siekė teisinių privilegijų monopolio ir norėjo juo pasinaudoti. Bet net ir šiame būtinėme savimonės atsiradimo raiškos etape atsirado tautinių jos elementų. Pareikalauta sukomplektuoti lietuvišką į didžiojo kunigaikščio dvarą. Zigmantas Augustas to niekad nepadarė iki galo. Nesinaudoti svetimšalių paslaugomis valdovų žemėms inventorizuoti. Ta 1538 metais Seimas pabrėžiai, kad didžioji Lietuvos kunigaikštyje nėra žemesnė už Lenkijos karalystę ir pasergėjo, kad Lenkai negautų donacijų. Penkto dešimtmečio Seimai parodė, kad bajorija jau suvokė valstybę kaip savo gerovės garantą ir matė, kur šias garantijas pažeidžia bendrasis valdovas. Vyraujanti būtinė klausimų nomenklatūra vis dėlto sparčiai plėtėsi. 1551 metais Seime jau sistemingiau pažiūrėta į prievolių paskirstymą – Zigmantas Augustas buvo priverstas atvirai atmesti prašymus aprūpinti pasienio pilis iš valstybės išdo, nereikalauti bajūrų būdėjimo pilyse ir vežimų, neversti pjauti šienų, žemutiniam bajūrų sluoksnių šį prievolį dar daug kur buvo išlikusi, liepti miestiečiams iš šešių namų išrengti vieną peistininką. Jis prižadėjo surašyti žydus, bajūrai reikalavo iš jų rinkti gynybai po auksiną. Buvo nepamiršti ir pakartoti kai kurie ankstesniųjų seimų reikalavimai. Čia bajorams pavyko šitą pasiekti. Didysis kunigaištis sutiko įvesti prisiekusius žvalgūnus, pasirūpinti, kad nebūtų išvežamos teismų knygos. Svarbiausia buvo nuolaida realiai numatanti bajorų tarėjus administratorių teismuose, užprogramuota dar 1300 87 metais Jogailos privilegijoje. Jų pavadavimą ir prisiekusį teismo raštininką buvo iškeltas atskiros ponų jurisdikcijos klausimas, o mokesčių kontrolės siekimas įgavo tautinę išraišką, reikalaujant neprileisti svetim šalių prie išdo. Nors šiuos neparankius ponų tarybai prašymus didysis kunigaištis atmetė, bet bajorų interesų suvokimo augimas buvo akivaizdus. 1551 metais iškilo jau rinkos splitimų sukelti reikalavimai. Prašyta panaikinti stiklo importo monopolį, muitinės pavesti valdyti tik vietiniams bajūrams, neimti muitų nuo išvežamų grūdų, leisti laikyti karčiamas be licencijų, nedrausti išvežti miško medžiagą. Įskyrus pastarą jį, su išlyga mokėti muitą, šie prašymai buvo atmesti arba į juos aiškiai neatsakyta. Nauja prašymų banga šiame seime – buvo sukėlusi didžiojo kunigaikščio žemių reviziją. Bajorai nenorėjo rodyti matininkams dokumentų, kurių neretai ir neturėjo. Kai kurios klausimus atskirai kartojo savo vardu žemaičiai ir voluiniečiai. Be žemaičiai dar kategoriškai reikalavo laisvai vežti į užsienį grūdus ir gyvulius, o arklius ir ginklus įsivežti be muitų. Lietuvos bajorų siekiai pradėjo įgauti analogijos su Lenkų bajorų siekiais elementų. Bajorų keliamų reikalavimų lygį Galbūt geriausiai parodė naujo Lietuvos statuto parengimo klausimas. Seimas norėjo išrinkti komisiją, tačiau nesugebėjo to padaryti. 1551 metais Zigmantas Augustas pažadėjo ją paskirti pats. 1558 metais komisija jau dirbo. Ji buvo sudaryta iš dešimties asmenų konfesinio pariteto principų – penki katalikai, penki stačiatikiai. Į ją pateko žemaičių vyskupas Jonas Dovanovskis, Vilniaus kapitulos kanauninkas Stanislovas Gabrielavičius, Vilniaus vaitas Augustinas Rotundas, Vilniaus teisėjas Paulius Ostrovickis, stambus ašmenaus pavieto bajoras, didžiojo kunigaikščio kanceliarijos raštininkas Martynas Volotkavičius. Tai buvo bajorų elito atstovai užimantys bažnytinės bei valstybinės pareigybės. Padreki Seimų prašymai dar nesudarė programų, tačiau tapo akivaizdu, kad jį pradėjo bręsti nuo penkto dešimtmečio bajoryje, nors ir kukliai, pradėjo įsitraukti į valstybės valdymą. Antras. Ūkinių pokyčių įtako šalies gyvenimui išryškėjimas. A. Prekių rinkos atsiskleidimas. Netaisyklingojo trilaukio plėtimas ir lažinių palivarkų augimas nuo 15 amžiaus pabaigos – gana sparčiai didino prekinių grūdų gamybą didžiojo kunigaikščio, ponų ir bajūrų dvaruose. Jau 15 amžiaus pabaigoje didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje būta apie 80 miesto tipo gyvenviečių, įsikūrusių daugiausia vakarinėje valstybės dalyje. 16 amžiaus pirmoje pusėje darbo pasidalymas tapo jau svarbiu veiksniu lemiančiu visuomenės struktūrą. Prekiniai santykiai plito tiek augant Lietuvos miestams, tiek ir ją įsitraukiant į prekinę Europos rinką. Iki 16 amžiaus 50-mečio grūdų iš šalies vežta dar nedaug. Eksportą šiuo metu labiausiai didino miškų pusfabrikačiai. Didysis kunigaikštis nuomojo didelius gerių plotus vietiniams ir užsienio Prūsijos versininkams. Augo įmonių, būdų skaičius, sielių plaukdymas upėmis tapo svarbiu verslu. Miško medžiagos kainos kilo. Ir Lietuva tuo su kaupu padengė nuostolius dėl mažėjančių medaus, vaško ir kailių kainų. Pastarusios prekės sudariusios šalies eksporto pagrindą 14-15 amžiuose, nors ir neišnyko išvežamoje nomenklatūroje, didesnio vaidmens jau nebeturėjo. Absoliutiniai jų dydžiai tiesa liko reikšmingi. Antro trečio dešimtmečio sandūroje Vilniaus muitinė per metus praleisdavo 15 tūkstančių vaško akmenų. Už Vašką į 1519-1522 metais gavo 6530 grašių kapų. Per Kauną Vaško tuo metu praeidavo dešimčia kartų mažiau. Grūdų kaina kilo, taigi ir prekybinė konjunktūra lažiniams dvarams tiek viduje, tiek užsienyje buvo palanki. Bajūrai 16 amžiaus antrą ketvirtį galutinai virto ūkininkaujančiai žemvaldžiais – karo verslo pirmaujančias pozicijas perleisdami saviems ir šalies skiriamais pinigais samdomiems užsienio profesionaliems algininkams. Prekiniai santykiai iš atskirų tolimusios prekybos kelių formavo šalies vietovės jungiantį kelių tinklą su turgų mazgais ir karčiamų taškais. Pinigų apyvarta pasiekė valstietį, jos nebepatenkino smulkus pinigėlių ir pusgrašių nominalai. Zigmantas II 1535 metais ėmė kalti lietuviškus grašius, o Zigmanto III augusto valdymo metais nominalų skarį labai išaugų. 1545 metais buvo pradėti kalti pusdenariai, 1565 metais dvidenariai, 1565 metais dvigrašiai, 1546 metais trečiukai trigrašiai, 1565 metais ketvirtukai, 1547 metais šeštukai, 1565 metais atitinkančios pustalerius 15 grašių ir talerius 30 grašių monetos – 1547 metais auksiniai florenai dukatai, 1563 metais auksiniai portugalai 10 florenų. Prekybos apimties ir struktūrus ėmė nebetitikti tradiciškai susiklaustę muitai. 16 amžiaus pirmą dešimtmetį imdavo vieną grašį nuo prekių statinės, pusę grašio nuo jaučių, grašių kapą nuo dešimties vaško akmenų, 15 grašių nuo druskos maišų. Buvo atskiros vaško ir druskos kamarus. Valstybė ėmė prarasti galimybę didinti savo pajamas. Sunkiai sukontroliuodamas muitinių darbą, didysis kunigaištis leisdavo jų eksploataciją atpirkti. 15-16 amžių sandūroje dėl to varžėsi Lenkijos piniguočiai, bet jau 16 amžiaus pradžioje tai pajėgė daryti ir Lietuvos valdiniai. Lutsko muitą trejiems metams 1505 metais užpirko trakų vaitas Mikalojus Prokopavičius. 1505 metais kamaras tokiems užpirkėjams imtai keisti kaip dvarus. 1514 metais Abraomas Jezofavičius už 4000 grašių kapų gavo brastaus vaško ir drusko kamaras. 1529 metais brastaus muitinę užpirko žydų bendrovėje. Trečio dešimtmečio viduryje tokį monopolį buvo įgyję žydas Mykolas Jezofavičius. Brastaus muitinių kompleksui priklausė Gardinas, Drohičinas, Bielskas, Kamenecas, Melnikas. Tuo tarpu čia pat, Palenkėje esančios Cechanovų ir Tikocino kamaros, priklausė Kaunui. 16 amžiaus antrą ketvirtį muitų ėmimas buvo šiek tiek susistemintas, išplėstas muitinių tinklas. Didieji miestai, ypač Vilnius ir Kaunas, įdėmėjai saugojo savo sankrovos teisę. Mugės tapo centriniu miestų privilegijų elementu. Samdomas darbas plito mieste ir kaime. 1547 metais didysis kunigaikštis išleido samdymo potvarkį Vilniui, įpareigodamas sandorius atlikti turgaus aikštėje rytą. Daug samdinių reikėjo miškų verslovėms būdoms, upių laivynui ir didžiųjų miestų amatų meistrams. Samda palaipsniui keitė įsikeitimą. Pirmasis Lietuvos statutas reikalavo skolą atlyginti įsikeitimu neribotą kartų skaičių, o antrasis Lietuvos statutas 1566 metais. Tai panaikinu. Jau 1529 metais didžiojo kunigaiščio nuostatuose Vilniaus ir Trakų pavieto dvarams buvo sprendžiama, kokioms valstiečių tarnyboms reikėtų taikyti lažą – ir kokioms pinigų duoklę. Pastaroji būdingai pavadinta lašpinigiais asoda, tai yra keitė lažą. To siekė turtingos valstiečių tarnybos ir tai ne visuomet sutapo su žemvaldžių siekiais. Jei palivarkiniuose dvaruose atlieka mums nuo lažo tarnyboms leista mokėti pinigus, tai žemaitijoje, kur palivarkų beveik nebuvo, piniginės prievulės reikėjo skatinti ir tai paskatino valstiečių sukilimą. Didysis kunigaikštis apsisprendė pinigus imti ten, kur neapsimokėjo taikyti pradinių palivarko steigimo priemonių. Kur jie jau vystėsi, pinigų prievolės nebuvo skatinamos. Tačiau jų atsirado visur ir tai rodo, kad prekiniai santykiai plačiai pasiekė kaimą. Lietuvių Nemono laivynas transportą šią upę suėmė į savo rankas. Nemonas ėmė nurungti dauguvą, nors augo ir jaus reikšmė. Per 1507 metų antrąją pusę, 1508 metais, Kauno muitinėje už druską buvo gauta 7000 kapų grašių, tuo tarpu per 1508 metus Polocko muitinėje tik 1291 ir pusiai kapus. Dar mažiau ėjo iš Vladimiro ir Lutsko muitinių – 1529-1532 metais už medų ir pelenus Kauno muitinė išgavo 1460 kapų grašių. Upės išliko svarbiausiais keliais. Prekių atvežimas iš Krokovos į Vilnių reikalavo 40 procentų arklio vertės. Upėmis tai kainavo kur kas mažiau. Tačiau upės nebepatenkino prekių apyvartus. Zigmanto Augusto pradėta žemėtvarkos valakų reforma sutapo su valstybės inicijuojamomis naujų kelių tiesimų ir senų gerinimo kampanijomis, ką spartino ir jau anksčiau įvykęs pasienio ruožų apgyvendinimas. Sūduvos prauskinomis buvo nutiestas kelias iš Alitaus į Prūsiją per Simną ir Virbalį ėmė funkcionuoti traktas su atšakomis iš upytės į karaliaučių per kėdainius, jos vainius Kauną, Vilkiją, Seredžių, Bausę, Pieštvę, Veliuoną, Skirsnemunę, Jurbarką. Bajorų nusiskundimai Seimuose matininkais liudijo, kad varas nebegalėjo įsiversti be miesto produkcijos. Valstybė buvo priversta imtis matų reguliavimu. 1547 metais didysis kunigaikštis įvedė keturių lenkiškų karčių apie 500 litrų statinę Tai lėmė jo dvarus tvarkę Lenkai, tačiau ją nurungė vietinė Vilniaus apie 400 litrų statinį. Vilnius būdama šalies sostinė ir paveldėjęs kelių šimtmečių tradicinius ryšius su Ryga, Naugardu, Juodąją jūrą, taip pat su karaliaučiumi Dancigu ir Krokuva, įsiskyrė kaip tarptautinis prekybos centras. Tačiau prekiniai pirginiai santykiai plito didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje kaip sudėtinė Europos rinkos dalis. Didelę įtaką jiems darė eksportas ir importas. Todėl šalies rinka nesiformavo. Nemuno pakrantės, susijęs su karaliaučiumi, etninė rytų Lietuva gravitavo į Vilnių, juodau į Rusiją ir Palenkiai Dancigą, Dauguvos pakrantės ir etninė šiaurės Lietuva į Rygą.